Filip Paramendi, egunon? Egunon. Elgarrekin urruina taldeko zerrenda burua zaitugu. Aldaketa kanbioa beharra aipatu duzu zuek, eta hor lehen aldiko urruinan iru zerrenda izanen dira bigarrengo itzuli Zergetik aldaketen aldeko bi zerrenda edo aldaketa aldarrikatzen duzuen bi zerrendek ez duzue bat egin Galdera hori eh, gehiago etxebak etxebarna jaunari berko duzu pausatu. Nik erraiten alduten gauza bakarra da eh, lehen itzuliaren eh, biharamunean eh, bildu ginela eta guk uh, printzipioz presginela uh, eh, etxe barnekin mintzatzeko eta eskua zabaldu ginion. Berak ez du uh, esku hartu, e, ne ustez hor ardura falta, eh, zenta erranduzun bezala badugu aukera historikoa uh, garaiuntan, urgunan, Eh, erriunen kudeaketaren aldaketa bat egiteko eta beste bizi batean sartzeko. Eta okasione edo aukera historiko hori etxe barnek ez du, ez eh, hartu. Beraz, eh, ne ustez, ardura falta. Gero, ez dakit bere agazoin nagusiak zer diren, eh? zenta uste dut alere gure programean E, Franko urbil ibilki ginen. Baute dira hor interes e, pertsonal batzuk, e, behar bada, berak errango du, guk urgunaren interes horoko dugu begiratzen, eta uste dut, nunbait eh, interes eh, orokoga ojeri buruz uh, errespetu falta bat agertu duela hor gure proposamenari uh, bizkarra emanez. Zein dira diferentziak ze aski programa berdintxua duzu? Nere ustez uh, behar bada ere lan egiteko maneran ditugu hor uh, desberdintasunak gu egia da erabakiak hartzen ditugulaik nahi ditugula uh, hainbat jende eta partaide bildu, eta hori da ere nunbait gure herriaren kudeaketaren ardaz nagusi bat ergan nahi baita, demokrazia parte hartzailea. Eh? eh? erabaki politiko, publiko bat hartzen duzularik, uh, behar dituzu, erabaki horren eraikitzeko prozeduran, behar dituzu uh, urunarrak lotu, eh? prozedura hortan, eien iritziak entzuteko, Eta horrek du gero emaiten nire ustez eh, erabaki eh, politiko publiko ona. Eta uste dut eh, behar bada etxe barnen taldean ez dutela olako lan egiteko manerarik, hor iduriz balitazkela bizpairu lau buru, nunbait erabakiak hartzen dituztenak, eta ez dituztenak behar bada e, kolektiboki e, partekatzen. Covidaz mintza zen hainbat jendek, hainbat herrietan errandigute Covidaren eraginat ondorioa biziki azkarri zeren dela ondoko urteentzat, eta e, kontuetan, abarituko dure, herriko etxetan, ze zulo duen horrek. Zuek hausapes gora edo kontxelura iristen zaretenean, iriste baldima zarete, lanak egiteko eta proposatu ditu zuen bai transizio ekologikoen alde, bai bizitegi sozialak lan guzioik egiteko, eh, nundik sosa zartu? Bon, lehenik sartuko girelarik ikusiko dugu ditugu ere kontuak eh, nola diren, Eh, nik egan nahi nukena da, eh, bai krisi honek biztan da eh, ondorioak izango dituela, eh, erriko kontuaren gainetan, eh, bat neurri janeko hartu, hartuak izan dira, eta neurri honak, eh, bereziki komertxantak laguntzeko eta bar. Baina nik egan nahi nukena da, eh, guk gure programean ditugu hainbat proiektuek, ez dituztela hainbat nola, diru kostu galdetuko. Eh, adibide bat hartzen dut, eh, gunea zentro hori eh, sortzeko, eh, ara, beharko ditugu hainbat lur atxeman, behaz eh, horrek ez du eh, beharrez behar bada investizamendu handi bat eh, galdatzen, aldiz, aldiz, Uh, olako proiektu batek diru iturria uh, franko garrantzia izaiten alda. Orduan, usteut uh, nola, nola gan, agazoin eh, handiekin hartuz gauzak, eh, gure lehen proiektu horiek gauzatzen alko ditugula alere, diru hainbat sobera diru sautu gabe, beraz, Hora, eh, uh, guk hortan dugu sinesten eta hortan segituko dugu biztan da. Urruñak 2007an ia sortzi mila bazituen, eta azken datuen arabera, amar mila bosteuneko eina pasatua du. E, nola kudeatu daiteke populakuntzaren emendio azkar hori, hain demura gutian, azki zerbitzu bada horri irantzuteko? Ez nahi sigur, horrei patzen duzun e, populazioaren emendak eta hori da, nunbait orain arte azkeneko oitamak urte hauetan e, eraman eramanden politikaren ondorioa. Eh, e, dakizun bezala, eh, hainbat eh, proiektu, etxegintza proiektu egin dira, ojunean, eh, hainbat laborantza lur eta natural lur eh, sakrifikatuz, eta maluruski eh, ondotik eh, zerbitzu eh, ez dira plantian emanak izan. Gaur eh, baditugu hainbat eh, auzo, zentro erdiunekin ez direnak untxalotuak, eh, bereziki garraio mailan. Berazara, orain, populazio horrekin behar dugu egin, baina guk beste bide batean sartuko gira, eh, gure programean eh, agertzen dugun bezala, lentasuna biztan da eh, gure gelditzen zaizkigun lur laborantza, laborantza lurrak eta natura lurrak babestu, hori beharrezkoa baitugu, eta bereziki gure proiekturiek proiektu horiek martxan e-, ezartzeko, bereziki berezki barazkigunea zentro hori berritza ipatzen dut. Eta e, eraikuntza e, programa horiek beste modu batean pentsatu. Beste modu batean pentsatu, lehen lehenik e, biztanda urbanismo legeak e, errespetatuz. Labur bilduz, eh, gaur urbanismo legeak zer egiten du, eh, eraikuntza programa horiek behar dituztela egin, jadanik urbanisatuak diren e, lur ere muen ondoetan. Bo. Eta guk hemen bereziki, konkretuki, litazke biztanda zentro erdiunen inguruan. Hor badira, Eh, bereziki bi lur ere mu, eh, eh baliatzen alkoholitazkenak. Beraz, guk hor lentasunak emanen ditugu, eh, egoitzak egiteko, eta deneri idekiak diren egoitzak, bereziki eh, elkar bizitza helburu hori izan ez beti buruan, zenta hori biziki garrantzia da, bai ez bakarrik egoitza sozialak eginez, baina denentzat egiteko egoitzak behar dira, elkar bizitza hori untxa untsa martxan ezartzeko. Azken galdera bat, lareun bozen abantalia baduzue, e, eh, gabilanekoeko uste dut, e, aldiz abstentzioa mila bosteuneko poltsa bada. Zuek, kaso hontan, abstentzio poltsa hori zuen ganatzeko, eh, zein da, e, egiten dizuen, lehen eskaintza raiteko gu bozkatu bergaituzu eta ez adibidez e, gabilanen zerren da. Argi da, guk erraiten duguna da, Eh, lehen itzulian beraz eh, bozkat, bozkatzera joan diren hainbat jendek eta gehiengo azkar batek erakutsi du eh, kanbiatzeko naikeria. Gaur, kanbiatzeko e, naikeri hori betetzen duen zerrenda bakarra gugira. Gugira hor lehen ateratu girenak, e, ostian erraiten duen bezala etxe barnek kanbiamendua proposatzen du ere, bainan gure... Eh, eskuari uh, bizkarra eman dio, uh, ardura faltaz, beraz gaur, nik erraiten dut urgunarrei, eta bereziki lehen itzulian ez direna joan bozkatzerat, zinez kanbiamendua nahi balin baduzue, eta hori duzue jaanik ainitzek erakutsi lehen itzulian, gure zerrenda behar duzue bozkatu, gu baikira aukera hori uh, emaiten dugun bakarra. Mila esker, Filipe Ramendi. Bai, zuri.